Catalans. Gràcies a la Generalitat, Netflix no només doblarà el seu catàleg, sinó que estrenarà noves sèries adaptades a la realitat del país. Sou més de romesco que de calamars? Doncs no us perdeu El joc del calçot, on una colla d'inconscients es juga els quartos en una calçotada a vida o mort. Si us vau posar tontos amb els Bridgerton, segur que us encantarà Els Puigdemont, les intrigues de Palau més picants de Bèlgica. De Brussel·les anem a Madrid, per gaudir amb Sesc Education, on un filòleg intentarà ensenyar a pronunciar Sesc... Mirar la cara de Cesc. ...a periodistes esportius de la capital. Dels creadors de La Masia de Paper o Narcos Llinàs, ens arriba Gambeta de Dama, la primera sèrie de Netflix rodada íntegrament a Palamós. I els fans de l'animació vibrareu amb Bojoel Horseman i les esbojarrades peripècies de la nostra exestrella televisiva preferida. Netflix català. L'has de veure. Per ordre dels Pujoli Blinders.